Tanto tempo de solteiro, janeiro a janeiro, eu não sei mais ser caseiro. Vai ter que me dar valor, só merece o meu amor. Quem é homem de respeito, sai pra lá. Ih, eu esqueci como namora. Romance no cinema, já desaprendi. Jantar à luz de vela, já desaprendi. Passeio de mão dada mas aprendi. Você não vale nada, só tá querendo curtir. Sair pra jogar bola, cê não desaprende. Beber até mais tarde, cê não desaprende. Curtir as amiguinhas, cê não desaprende. A vida de solteiro deu uma trava na minha mente. Se você não quer falar de amor, fica sabendo que tem fila pra usar meu cobertor. Não pega pesado, meu amor. Te dou um tiro e cê vai ver que o seu nego chegou. Se você não quer falar de amor, fica sabendo que tem fila pra usar meu cobertor. Não pega pesado, meu amor. Te dou um cheiro e cê vai ver, cê vai ver. Eu já não sei namorar, meu amor. Deu amnésia, não tô de caô. Esse seu papo é de conquistador. Você só quer ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Você só tá querendo o quê? Ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Eu tô querendo só você. Ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Você só tá querendo o quê? você. Você só tira foto com os amigos. E eu nunca vi postando foto do casal. Com a galera, você tá sempre rico. Pra sair comigo não tem nenhum real. Me convidou e eu falei que não podia. Gritou comigo, ainda me chamou de louco. Sai é louco? de casa e só voltei no outro dia. Esqueci o aniversário de namoro. Se você não quer falar de amor, fica sabendo que tem fila pra usar meu cobertor. Não pega pesado, meu amor. Te dou um cheiro, você vai ver que o cinema chegou se você não quer falar de amor Fica sabendo que tem fila pra usar meu cobertor Não pega pesado, meu amor Te dou um cheiro e você vai ver, você vai ver Eu já não sei namorar, meu amor Deu amnésia, eu não tô de caô Esse seu papo é de conquistador. Você só quer ai, ai, ai, ai só você. Vai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Você só tá querendo o quê? Ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Tanto tempo de solteiro, janeiro a janeiro. E eu não sei mais ser caseiro. Vai ter que me dar valor, só merece o meu amor. Quem é homem de respeito? Vem aqui pro seu nego do Borel. Ah, sai daí.